Vader, laat dit die opgerechte gebed van ons hart wees om te sê, Heere, praat met ons. Ons sal doen wat die sê. Ons wil luister. Ons sal gaan waar jy wil heen. Dankie vir die woord in ons midde vanmorgen. Dankie dat jy dit vars kom maak, kom oopbreek vir ons in ons harte. Dankie vir harte wat ontvankelijk is, vir verlichte oe van ons verstand. Dankie om te kan begryp, om die geestwaarheid te kan akkomodeer, dit wat hy vir ons wil sê, ons eer die Vader, in Jesus naam, Amen. As iemand van ons woord het, luister ons graag. Ek het net een getuinis, ek het so 11 jaar terug het ek een hartomleiding gehad, en saam met het een disritme van die hart, en hartkloppings, en alles, ek daarna op medikasie geplaas, en wat ek jare gebruik het en toe het dit nou verskriklike ander neeweffekte gehad ook. En verlede jaar my, wat ek laas by die dokter was, het hy my gesê ek moet nou van hierdie medikasie afgaan want dit is nou glad nie goed uh, wat met my gebeur nie. Maar die medikasie gaan so 3 maande vat om uit te werk. So gaan al die hartkloppings en dis ritme van die hart weer terugkom en en en En dit is nou een jaar en twee maanden terug. En dit het nog nie teruggekom nie. So, dit is my getuie. Morele, ons sing nou hierdie lied, en ek besef, ek moet, moet het sê, van In My Secret Heart. En ek besef die belangrikheid hiervan. En die laatste, ons gister praat ek en Jan som met my neefie daar oor, hoe mens makkelijk binnen in jou grudges of goed kan dra, goed wat negatief is, en dat hierdie goed eintlik net daar is om jou eenheid met die Here te steel, jou intimiteit. Baie keer is dit vir ons goed wat eintlik belangrik was in ons lewe wat ons benadeel is of wat ook al, maar hierdie goed trek ons regtig saam met ons. En jy kan nie intimiteit met Jesus Christus beleef, daardie diep intimiteit beleef terwyl jy nog hier goed hier agter het nie. En ek lees hierdie skrif vanoggend in 1 Korintiërs 7 wat hy sê, Julle is duur gekoop. Duur gekoop. Moenie slawe word van mense nie. En ek besef dit het Jesus Golgotha gekos om ons vry te koop. Maar met ons eie keuse word ons slawe van mense. En dis so fyn want dis regtig in die samelewing wat ons leef. Ons is konstant besig om ons te vergelyk met ander. Ons wil beter as ander. Ander is altyd beter as ons. So ons het hierdie In ons secret hart het ons hierdie onbewuslike minderwaardigheid wat net klein daar sit. Baie keer wil jy dit nie erken nie, maar dis daar. En hierdie hierdie bietjie minderwaardigheid diep in in jou hart. Dit's net dit wat jou net daai stappie terughou om waarlik vry te wees. En as Jesus ons kon vrymaak, dit is ons werklik vry. En weet jy wat? Om in vryheid te leef, daar's niks wat daarbey kom nie. Niks wat die aarde jou bied, kan by daai vryheid kom nie. En om daai eenheid met die Vader te beleef. En weet julle wat? Ek wil nie sê wees hard op jouself nie, maar gaan soek jou secret hart en kyk en maak klaar en leef vry in die vryheid wat Jesus vir ons vrygemaak het. In Johannes sê hy by die siekman van Bethesda sê hy hy sê jy is gesond. Ek het jou gesond gemaak. Moenie nou nie verder sondig dat iets ergers met jou kan gebeur nie. En ons weet die woord sondig is die woord amartia ja, wat beteken moenie verder buite God se plan vir jou lewe wees nie. God se plan vir ons lewe is om in hom vry te wees en lewe in oorvloed tasbaar te ervaar. Ek seën julle daarmee. Jy is duur gekoop. Duur gekoop. Dit was die prys. Moenie 'n slaaf word van 'n mens nie. Dankie. Jy weet, ek het nou vanoggend toe ons nou begin die liedjies se name die, wat hier op die bord is en so toe en ons begin sing deur dit. Toe is dit net so dat ek stem so 100% saam daarmee omdat ek dit is om my hart is. Dit is so 'n bevestiging. Jy weet, van wat ek bedink het ook. Jy weet, ek dink ons lewe in 'n fenominale tyd nê, nee, dat om paraat te wees en om reg te wees vir omstandighede en vir al die goed wat na ons toe kom. Dis dit, en nie omdat ons dit in ons eie kracht doen nie, maar omdat ons inherent, omdat ons weet, jy weet dat, dat dit nie ons deel is nie. Al die goed wat ons sien buitenkant toe, dis nie ons deel nie. Ons het niks daarmee, dit is nie ons saak nie. En dit is die vrede, jy weet wat so is, jy weet, as jy kyk na die oud testament, dan praat hulle daarvan oorloo en al die goede, en Jan het ook so paar eh, eh, sondag terug, het hy ook al oor gepraat, het in die oude was, was die fights in die oud testament, Nergens nou, in die Nieuwe Testament word het ooit genoem van een feit nie. En dit is so kostbaar nie, en dit is so waar, jy weet. En as ons kyk na die profete, het hulle gegaan en hulle het voorspel dat van die leeuw en die lam gaan saam nie. Hulle het voorspel dat van spiese en van pijle en van al die wapens sal daar instrumenten gemaakt word waarmee ons gaan werk. Um, en dan kom, uh, nou trek ek om die na die VCR 6 toe, wat hy sê, die wapenrusting wat ons aantrek in die tyd, is nie om geweld nie, en hy praat ook al van Hosea, hy sê, want ek het een behaan in liefde, en nie in offerhandes nie, ek het nie een behaan enig iets anders, behalwe in liefde nie, en dan het ek ook Jeremia 31 het ek gelees, hy sê dat God, die Vader, het my, vir jou en vir ons allemaal lief, met die eeuwige liefde, daarom trek hy ons aan met goedertierenheid, Je weet, wat is dit? En uh, vers 12 sê, ek sal kom en op die hoogte van Sion jubel, en hy sê, en hulle sal toestroom, na die seninge van die Heere. Hulle sal toestroom na die seninge. Jesaja 66 sê hy, so sê die Heere, kyk die vrede lei ek na haar toe soos een rivier. Jy verstaan, dit is wat God in sy hart bedink vir ons. En David bid ook in die psalm, uh, wat hy, en ek wil, ek wil net gauw vanaf daarna kyk, uh, psalm is 23, ons ken hom so goed. In vers 2, hy laat my neerlee, in groen weivelde, na waters waar ris is, leie hy my in. Jy sien, dit is Godse hart vir ons, in hierdie bose wereld, wat ons in so, so baie van hoor, en baie van sien. En dan sê hy in Ephesians 6, wat hy sê, en dan praat hy van een swaard, maar wat is hierdie swaard? Jy sien, dit is die swaard van die woord, as jy gaan kyk na die wapenrusting, dan sê jy net God se hart, dan sê jy net liefde in die wapenrusting, want dit is waarmee ons gewapen is, dit is waarmee ons in hierdie wereld moet opbereid, en dis wat die mense soek, dis wat die, en ons het dit gesing ook in ons oorwinningslied, jy weet, dat, dit is net so awesome, dat ons in hierdie stadium, in hierdie wereld, op hierdie stadium moet wees, maar dat ons paraat is, en dat ons gewapend is, met die beste wapen, om in hierdie wereld te opbereid, Jy weet, Jezus bid self, hy vraag vir, sy, vir, vir die vader, Ek wil, is een versoek van hom, bewaar hulle van die bose. Nou, denk julle vir een oomlik, dat God ons nie sal bewaar van die bose nie. As sy sien het gevra het, jy weet, en hy het gaan bewerk vir ons, maar die enigste manier is, is liefde. Daar is nie een ander manier nie. Ek wil eers met mekaar praat oor, hoe deel ons met ons verlede? As ek een stelling maak vanmorgen, en ek sê, Elkeen van ons, soos ons hier sit, is een product van ons verlede. Is dit waar of vals? Die stelling is, elkeen van ons is een product van ons verlede. Is dit waar of vals? Ek hoor ons sê waar. Nou, miskien moet ons kyk, wie sê waar? Wie sê vals? Is dan drie ouds wat stem, die rest is buitenstemming, so dit link my, dit was een strik vraag in die wereld in die algemeen is dit waar. Ons levens, ons levens uitkyk, ons manier hoe ons dinge benader, probleme benader, hoe ons na mense kyk, word alles gevorm dier wat met ons gebeur het in ons leven. Daarom is het so kritisch belangrijk, dat ons, ons wil ons kinders een positieve opvoeding gee. Ons wil een blootstel aan positieve, aan mooie dinge, aan liefde, omdat het vir hulle een groot voorsprong kan gee in die leven. Maar, terwijl ons dit sê, sien ons, daar is mense wat in die slechtste van omstandighede groot word. Baie slechte omstandighede het. En wat daar uitstuig, en die grootste sukses van een levensmaak. En dan sien ons aan die ander kant, mense wat werkelijk in liefde en in die beste van omstandighede groot geword het. Wat boemlaars word nou wil ek weer die stelling maak. Ons levens, elkeen van ons wat hier sit, is die product van ons verlede, ja of nee? Die wereld het ons laat glo, dat ons is. En as daar nie ingryp in ons leven kom nie, dan is ons. Omdat jylle Nicodemus het na Jesus toe gekom en gesê, Rabbi, niemand kan hierdie dinge doen wat hy doen, as God nie met hom is nie toe maak Jesus nie een praaikie met hom nie, hy sê, voor, waarvoor waar ek sê vir jou Nicodemus, nou luister, ek wil het nou net recht vertaal, soos wat daar staan, hy sê, tenzij iemand uit die hemel gebore word, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Kan jy nie wees wat God bedoel het, dat jy moet wees nie. Koninkryk van God is Godse heerskapie. Waarvoor het God die mens gemaakt? Hy het gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld en hulle gelijkenis en laat hulle heers. Koninkryk van God is die heerskapie wat God bedoel het dat die mens op aarde moet hee. En nou sê Jezus van Nicodemus, tenzij iemand uit die hemel gebore word, sal niemand die koninkryk, die heerskapie, Godse oorspronkelike plan, eers kan sien nie. Dit is wat hy daar sê. So daar moet een geboorte uit die hemel wees. En toe is daar een geboorte uit die hemel. En nou sê Petrus, hy sê, God het ons die wedergeboorte geskenk die, tot een levende hoop dier die opstanding van Jezus uit die dode. En wat sê hy daarmee? Hy skakel het eindelijk aan by die tweede deel van Johannes 3, waar Nicodemus verkeerd verstaan. Nicodemus sê, hierdie geboorte uit die hemel, hy sê, praat hy van my? Ek kan ons nie tweede keer gebore word nie kan nie tweede keer uit die skoot van my moeder uitgaan nie. Hy sê, ek het 8 pond geweeg, nou weeg ek 80 kilograms onmoendlik. Kan nie weer teruggie. En nou sê hy, hy sê, voor waar, voor waar ek sê vir jou Nicodemus, wat uit vlees gebore is, is vlees. Ek wil dit nou vanmorgen in ons termen stel. Wat uit vlees gebore is, is een product van sy verlede. Elke mens, luister mooi, wat uit vlees gebore is, is een product van sy verlede. Sy verlede, wat met hom gebeur het, waarin hy blootgestel was, vorm sy uitkijk op die lewe, vorm die basis waarop hy na ander mense kyk, selfs hoe hy onbewustelik optree. Hoor jy, elke mens wat uit vlees geboor is, wat uit vlees geboor is, is vlees. Maar nou kom Jesus en Jesus steeds by, hy sê, maar wat uit gees geboor is, is gees. Aha, hier verander het nou. Hy sê, as jylle nie uit water en geest gebore word nie, kan jylle koninkrijk van God nie ingaan nie. Hoor jy, nou het hy nou nie meer sien nie, nou is het iets meer. Het is nie net om te sien nie, het is om deel te word daarvan. Hy sê, as jy nie uit water en geest gebore word nie, nou waarvan na verwijs hy, hy sê, wat uit vlees gebore is, is vlees. Die watergeboorte is uit die vruchtwater. Die normale geboorte is, is elke van ek en jy uit die vrou gebore is. Dis waarvan hy praat. Hy sê, dit maak my vlees. En as ek net uit 'n vrou gebore is en ek leef net in daardie lewe, in die lewe van die vlees, dan is ek verseker die produk van my verlede. Hy sê maar as ek 'n ander geboorte kry op grond van die feit dat daar een was wat uit die hemel gebore is, want Jesus na homself verwys in vers 3. Hy het gesê ek is die een wat uit die hemel gebore word. Onthou jy God het gesê soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal Godse gedagtes wat hoor as ons in was, nie. So die reen en die stiel van die hemel deur na daarin nie terugkeer nie, maar maak dit voortbrings gee saad vir die saaierbrood vir die eter. Hy sê so sal my woord wees. My woord het vlees geword. En dit sal my behaag en waartoe ek het uitstuur. Dit sal maak dat die aarde bevochtig. En so het die Seen van God gekom. En die geboorte uit die hemel het, het plaasgevind. En nou op grond van die geboorte, het Jesus kom stap, die vlekkeloze lam, die een wat sonde geword het met ons sonde, sodat ons kon word die geregtigheid van God. Die een wat ons geheilig en gereinig en sonder vlek of rimpel en sonder gebrek voor God gestel het met sy bloedoffer. Daai een het gekom en nou is dit moontlik vir my en jou om uit gees gebore te word. Maar as ons uit gees gebore word, hy sê dan kan ons uit gees gebore die koninkryk ingaan. Nou kom ek gou vir jou sê, koninkryk is om dus te lewe in God se droom vir my lewe is te, om te lewe in die volle som van Godse gedagtes. Koninkryk sou dus impliseer in die geval wat Jesus gesê het, ek het gekom dat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Daarteenoor staan 'n ander koninkryk, die koninkryk van duisternis, die die wat steelslag en verwoes. So, om deel te om in te gaan in die koninkryk beteken om die dief wat steelslag en verwoes te kanselleer om hom te oorwin en om in die lewe en oorvloed te kan leef wat God vir ons bedoel het. Maak het sin? Dit is een oorwinningslewe. En dit is wat Godse hart vir ons is. En so, wat gebeur nou as ek uit geest gebore word? Wat gebeur nou met my verlede? Ons gesê, to, terwijl ek net uit vlees gebore was, terwijl ek vleesmens was, het my opvoeding, het dit waarin ek blootgestel word, my verlede, het een directe invloed uitgeoefen op my leven, op hoe ek dinge sien, wat ek gaan doen. Maar nou kom daar iets anders. Paulus praat in die Korinthiers hiervan, hy sê, as iemand in Christus is, nou onthou net, ons het vir mekaar gesê, moet nie dit verkeerd verstaan nie, om in Christus te wees, beteken nie dat ek om aangeneem het nie. Dit is nie waarvan Paulus praat nie. Paulus sê, ons was in hom, toe hy in die kruis was. Want Paulus moes voor die tyd gesê, as een vir allemaal gesterf het, het allemaal gesterf en nou het een gesterf. En daarom kon Paulus vir die Colossense sê, hy het ons saam met hom opgewek, wat beteken, ons het saam met hom gesterwe. So, God het ons gereken as in sy sien, toe hy gesterf het. En hy het ons gereken as in sy sien, toe hy opgewek is. Hy sê, daarom is ons saam met hom opgewek. God het nog een stap verder gegaan, God het gesê, en hy het ons saam laat sit, met hom in hemelse plekke. <laughs> So God sien ons al in die hemelse plek. Dis God se hart. Julle verstaan nie. Goed. So nou is die vraag: Watter invloed op my en jou wat uit Gees gebore is? Watter invloed kan my verlede daarop uitoefen? Is dit alsof is dit niks? Die antwoord is niks. Jy sê die hartseer is, as ons kyk na die, want nou is daar baie verwarring in die wereld, want kyk, die sielkundige model het ons ander dag van gepraat en gesê, die sielkundige model, en luister ek is nie kwaad vir die sielkundiges nie, hoor my net, my, my, sorry mooi. Die sielkundige model werk nie met wedergeboornis nie, met, of met geestgeboornis nie. Die woord wedergeboorte is, is een verkeerde woord, nee, dit, die woord wat, wat vir wedergeboorte gebruik word, beteken uit die hemel gebore, dis Jesus. Hy sê, die wat uit geestgebore is, die wat oortuig geraak het van wat Jesus kom doen het. Nou ons verstaan nie, ons gerechtigheid, ons praat vanmorgen daar praat ek met jou Daniel oor hierdie concept, ons gerechtigheid, volgens Romeine 3, 22, hy het gesê, die gerechtigheid wat nou geopenbaar word, hy sê, is die gerechtigheid van God, Godse gerechtigheid, hoe recht is God met homself, hoe onskuldig is God, tot wat er mate voldoen God aan sy eie standaard, die gerechtigheid van God, dier die geloof van Jesus Christus, nou ons vertaling sê in, maar dit is van, hy sê van Jesus Christus, hy sê vir almal en oor almal wat geloof, daar is twee groepen, hy sê, daar is nie onderscheid tussen die twee groepen nie, almal en die wat geloof, die groepie wat geloof, dit is die twee groepen, hy sê, daar is geen onderscheid nie, want al twee die groep het gesondag en ontbreek hulle die heerlijkheid van God, al twee van hulle staan buiten, buiten die koninkrijk, hulle kon nog nie die koninkrijk sien nie, hy sê, maar Altwee hierdie groepe word sonder verdienste geregverdig deur die offer wat aan Christus Jesus is. So ons is geregverdig in die offer deur wie se geloof. Dit kan nie die geloof van die ongelowiges wees nie want hulle glo nie. So dit moet die geloof wees van Jesus Christus. So dis Jesus se geloof wat ons geregverdig het, nie ons in nie. Reg? Romeine 4:25 het dit bevestig. Hy het gesê Hy is ter wille van ons oortredinge hy oorgelewer en hy's opgewek ter wille van ons regverdigmaking because of Omdat toe ons regverdig gemaak is, toe die werk afgehandel is, toe kon God hom opwek uit die doodheid. So ons sien ons geregtigheid, ons volmaakte stand van heiligheid wat ons voor God het, het niks te maak met ons geloof nie, het alles te maak met God se geloof. Reg? Dis nou daar. Maar nou gaan ons verder. Nou kyk ons na Romeine 5:1. Ek loop nou sommer so 'n bietjie deur die skrif gegaan om by hierdie punt te kom. In Romeine 5:1 sê hy hierdie ding. Hy sê Omdat ons dan deur die geloof geregverdig is, het ons vrede met God. Nou wag 'n bietjie. Wie het ons geregverdig? Wie se geloof? God se, nee. So almal is geregverdig. Is daar iemand op hierdie planeet wat nie regverdig vir God is nie? Vir wie Jesus nie gesterf het nie. So lief het God die wêreld gehad minus. So lief het God die wêreld gehad, nê. Nee. So daar's niemand wat nie geregverdig is nie, dat hy sy seun gegee het. Maar het almal van ons vrede met God? Die woord vir vrede is die woord Irene wat beteken to join, om een te wees met God. Is ons allemaal een met God? Het ons allemaal met hom saamgestem? Die antwoord is beslis nie. Nou, sê vir my, hoe kry ek vrede met God? Vrede is my deel, dis my erfenis, dis wat Jesus my verdien het, dis geregtigheid. Maar hoe kry ek, hoe neem ek vrede in besit? Ek neem vrede in besit deur geloof. Haha, wie se geloof is die keer? Pyne. Ek is regverdig, Maar dit beteken vir my niks as ek nie daarvan oortuig kan wees nie. As ek nie kan toelaat dat God se gees my daarvan oortuig dat ek dit kan toeëien vir myself, dat ek daarin kan lewe nie, dan het dit nie waarde vir my nie. Nie die geheim. So as hy sê omdat ons dan deur die geloof, deur God se geloof geregverdig is, het ons vrede. So nou daai geloof impliseer dis eintlik 'n dubbel porsie nie. Dis God se geloof wat ons geregverdig het, Maar dit is wat met ons gebeur het. Onthou ons het gesê geloof is nie iets wat ek doen nie. Geloof is iets wat met my gebeur. Kan ek dit stadig sê? Ek sê geloof is nie iets wat ek doen nie. Geloof is iets wat met my gebeur as ek goeie nuus hoor. As ek hoor die nee, ek dink ek moet hier ek moenie rugby praat vandag nie. Ek sal tot bly daaroor. Kom ons laat dit net daar. Ons sê geloof is wat met my gebeur. En jy sien, daarom is daar so min geloof in die wereld, want daar so min goeie nies. Want die kerk, wat goeie nies moet hee, het slechte nies geword. Want die kerk het misgekyk wat die geloof van God gedoen het. En die kerk het die oonis op die mens geplaas en sê, hy moet die Heere aanneem om een nieuwe skepping geword. Nou is ons terug in 2 Korinthus 5. Jy sien, ek is nie 'n nuwe skepping wat ek die Here aangeneem het nie. Ek neem die Here aan omdat ek 'n nuwe skepping is. Sien hulle die verskil? Daar's 'n verskriklike groot verskil. Hy het my klaar 'n nuwe skepping gemaak. As God na my kyk, sien hy 'n nuwe skepping. En as hy 'n nuwe skepping sien, dan al wat ek dan nou nodig het, is twee goede. Bekering en belydenis. En wat is bekering? Bekering is om te dink soos God dink. Wat is belydenis? is om te praat soos God praat. Nie wat ons gedink het dit is nie. So as ek met God kan saamstem, dat ek een nieuwe skepping is. As ek met hom saamstem, as ek kan sien soos hy sien, dat ek een nieuwe skepping is. En ek kan dit sê, hy sê met ons hart geloof ons, kom ons tot oortuiging van to gerechtigheid met ons hart, met ons mond belei ons dit. Ons anker dit, ons maak dit waar met ons mond. Hy sê met ons hart geloof ons tot gerechtigheid, met ons mond belei ons tot redding. Sien wat gebeur hier? So as ek daai twee elemente het van eh, my gedagtes het verander, ek dink nou soos God dink daaroor. En ek praat, ek stem met God saam oor wat hy sê. As daai twee elemente gekom het, wat het gebeur? Dan skuif ek in vrede in. Dan het ek vrede met God. Deur ons Here Jesus Christus. En dan het ek toegang tot die genade waarin ek nou staan. Die genade was beskikbaar vir almal. Maar staan ek daarin? Hoor wat gaan Paulus voort. Hy sê in Romeine 5:17, hy sê As ten gevolge van die misdaad van een, dis Adam se misdaad, die sonde in heerskappy was. As gevolg van Adam se misdaad het sonde in heerskappy gekom en wat sonde gedoen het, sonde het my geskei van die merk van God se plan, van heerlikheid, van koninkryk. Toe was ek in die mag van duisternis en ek was my lewe was gekenmerk deur smarte, en ongerechtighede en oortredinge en straf en wonde, of straf wat ek moet kry, waarvan praat hy nie goed? Hulle praat van alles wat met my en jou gebeur het tot vandag toe. Hoor jy, hulle praat van ons verlede. Maar waarvan praat gerechtigheid? As sonde praat van ons verlede, waarvan praat gerechtigheid? Ek het geweet, ek gaan julle vang, nie van die toekomst nie. Hy praat van nou, haha. <laughs> hoor julle. Want dis die dilemma, as ons geregtigheid uitstel vir die toekoms, dis presies wat God sins gedoen het. God het gesê, nou is ek in sonde, maar eendag sal ek geregtigheid hê. Verstaan jy? Dis 'n verloorde resept. Maar as ek verstaan dat waar sonde deel met my verlede, sê God, ek het nou, kom nou laat ons die saak uitmaak. Hy sê, kom vandag as jy my stem hoor, vra nie jou harte nie. Hy sê daar bly 'n Sabbatrus vir die volk van God oor vandag. So nou leef ons in die dag. En nou is die vraag, as ons dan in die dag leef, in vandag leef, waar is die verlede nou? Jy sien, ek het gesê die sielkunde werk nie met die geesgeborenes nie. Die sielkunde se uitgangspunt, daar's sielkundiges, luister mooi, wat se uitgangspunt die nuwe skepping is. Ja, prys die Here vir hulle. Maar die sielkunde in die algemeen maak nie voorsiening, want dit is een wetenskap. En die wetenskap maak die voorsiening vir God nie. En daarom sê die sielkunde, jou probleem wat jy het, is gesetel in jou verlede en hulle is 100% recht. Want as ek nie uit God gebore is nie, of ek is uit God gebore, ek het om aangeneem, maar ek het nie met anoio nie. Ek dink jy soos God daar nie. Ek sien myself nog steeds as een sonder. Of ek kan nie met God saamstein, ek dink ek moet my sonde belei, in plaas dat ek belei dat ek vergewe is, moet ek belei om vergewe te word. Weet jy? Dan is ek eindelijk, dan functioneer ek nog soos een, wat nie uit geest geboore is nie. En wie wat, dan is ek een absolute kandidaat vir die sielkunde. Om met my verlede te deel, om hierdie goeders wat een negatieve invloed gehad, en sê jy vir my, wie van julle sit hier vanmorgen, behalwe, klein mea, En daar so klomp kleintjies daar agter wat nog niks negatiefs in hulle lewe gehad het nie, net positief, net goed, net guns, reg? Hulle ken nie negatief nie. Maar die res van julle wat nou al bietjie groot geword het, skootig geword het, het die ou mense gesê, wie van julle het nie negatief in julle lewe gehad nie? Wie van julle het nie negatief beleef nie? Wie is nie teleurgesteld nie? Toe as jy sien, toe ons is, vandag moet jy vir jouself uitmaak, Ek is 'n produk van my verlede as ek is. Dis as gevolg van een van twee redes. Of ek het nog nooit, ek is nog nooit uit gees gebore nie. Of ek is nie verander deur die vernuwing van my gemoed nie. Want as ek verander word deur die vernuwing van my gemoed, sal ek besef maar die ou ding het verbygegaan. Ek is oorgebring uit die mag van duisternis. Hy het my smarte op hom geneem. Hy het my skuld en my oortreding het hy op hom gedra hy het vir my die straf gedra, hy het my siektes in sy lichaam gedra, ek is een nieuwe skepping, dan kan ek een nieuwe skepping omhels, want jy sien die probleem is, die nieuwe skepping is so gewichtig, so krachtig, en dat gesê, ons draad dit binnen ons, of jy het gesê, ons draad dit binnen ons, hierdie krachtige nieuwe skepping, ek kan nie dit omhels, terwijl ek een arm om die verlede het nie, Jy sien as ek, en dis waar ek gesê het, sielkunde het nie voorsiening gemaakt daarvoor, dat met die openbaring van Godse gerechtigheid, my verlede in een oomlik kanseleer is nie. Die vraag is, kan ek dit beet kry met my gedachte? Jy sien, wat doen ons verlede aan ons? Ons verlede, die slechte verlede, laat my wantrou, laat my haat, soek vergelding, verwyd, onthou die kwaad. My verlede maak my altyd bewus van my verlies, ek praat van een slechte verlede, nee, dit maak my altyd bewus van een verlies, ek het een verlies geleid, ek het skade geleid, ek het uitgemis, ek het op my, toe ek een kind was uitgemis, toe ek een jongmens was uitgemis, toe ek een grootmens was uitgemis, ek het uitgemis op die geleentede, om te gaan studeer of wat ook al. Verstaan jy, ek kan honderde goeders opnoem wat my gaan bezig hou in my verlede wat ek gemis het. Ek kan, in my verlede het ek geleendhede nie aangegryp wat ek gehaad het nie. Ek bedink dit. So ek is gedierig bewus van wat het ek verloor. Met my goeie omstandighede, my goeie omstandighede, het ek hierdie lekker herinneringen. Ek kan ek dink hoe lekker dit ek groot geword. Hoe nice was dit? En jy weet toe ek nog baie geld gehad het, jy weet voor ons bankrot gegaan het. Eh, dit was so lekker. En verdaai ek bedink al hierdie goeders. Maar kyk bietjie. Baie ouens kom in daai negatiewe omstandighede. In daai negatiewe omstandighede wat so sleg is en wat soveel van hom weggevat het. Wederregtelik voor net hierdie ou aan hom te sê, maar ek sal dit omdraai partymal doen hulle dit op hulle self. As jy uit gees gebore is, dan besef jy, maar God het dit klaf jou omgedraai, jy maar net dit lewe. Hy sê, die goeie werk het hy geskep, so dat ons daarin kan wandel. So, die heerlijkheid hiervan is dit, ek kan nou uit die slechtste van omstandighede, kan ek, en doen mense dit, staan hulle op, hulle word die grootste sukses wat daar is. Maar net so, aan die ander kant, is daar mense wat so goed groot geword het, so makkelijk groot geword het, soveel sien en liefde en voorsiening gehad het, en net eenvoudig slap geraak het, nooit ontwikkel het nie, nooit een deersettingsvermoe ontwikkel het nie, en dan slapies is hulle rest van hulle lewe. En hulle rest van hulle lewe sit en wacht dat daar vir hulle aangedra en voorsien moet word, en hulle neem nooit self besit van die lewe nie. Julle ken sy kouds. Nee, dis die twee kante. Maar wat sê God van ons verlede? Ek wil hy, jylle moet saam met my blaai vanmorgen. Dis skrifte wat jylle ken, maar ek wil hy ons met dit deurblaai. Ek wil hy ons moet dit net weer een slag in ons levens vastmaak. Kom ons kyk gauw gauw bykie. Wat sê God van my verlede? Uh, kom ons begin, uh, ons het nou gesê, in Christus het Paulus gesê, is ek een nieuwe skeping. God sien een nieuwe skeping, as hy na my kyk. Kom ons kyk wat sê Jesus. Jesus sê in Lukas 9 vers 62, maak Jesus hierdie uitspraak. Hy sê, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en achtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk nie. Hy sê nie, hy gaan hel toe nie. Hoor mooi. Hy sê, hy is nie geskik vir koninkryk nie. Hy sê, geskik om te regeer nie. Wat het Jesus vir Nicodemus sê? Nicodemus, as daar nie iemand uit die hemel gebore word nie, sal jy nie koninkryk kan sien nie. En nou is iemand uit die hemel gebore. Hy sê nou is daar 'n tweede geboorte moontlik, die geboorte uit gees. Uit vlees is jy klaargebore. En dis waar jou verlede lê. Maar uit gees gebore ontstaan daar iets. Stem ek met God saam dat die ou dinge verbygaan. Dit hoor wat die 2 Korintiërs 5 gesê. Hy het gesê as iemand in Christus is, omdat ons onthou hoor wat kom jy oor luister mooi na die iemand. Wat sê Jesus van Nikodemus? Nikodemus. As iemand nie uit die hemel gebore word nie, kan niemand die koninkryk van God sien nie. Nou kom Paulus en Paulus sê as iemand ingesluit sou wees in Christus en nou het hy net geargumenteer. Hy sê as een vir almal gesterf het, hulle almal sterf, nou het een gesterf. So hulle is ingesluit. sien. Nou sê hy omdat iemand want daai as is 'n omdat. Omdat iemand, omdat ek, omdat jy in Christus ingesluit was, sien God 'n nuwe skepping. Hy sê wat God betref, het die ou dinge verbygegaan. Wat is die ou dinge? Waar lê die ou dinge? Aan die sondekant. Dit het als niet geword. Ek wil vir jou iets vraag. Kom ons sê, jy het goed groot geword. Makkelijk groot geword. Goeie ouwers gehad. Met liefde groot geword. Altyd genoeg gehad. Altyd oorvloed gehad. Reg? En jy rijd daarop. Jy verwijs altyd daarna. Waar leid dit? In jou toekomst of jou verlede? Ja die deel van jou verlede. Besef jy hoe goeie groot word, kan jy sonde maak. Jy kan jou goeie groot word so vasthou, en so terugroep, want jy sien, die goeie in my verlede, bring een hinkering, bring een droom, o, oh, die goeie ouda, hy het dit al gehoor, hierdie een, die, en die ou, goeie ouda, toe ons nog rugby gespeel het. <laughs> Eh, julle verstaan, he, Dit wat ons doen, en wat doen ons? Ons leef terug verlede toe. God het ons nie ontwerp vir achter toe nie, hy het ons ontwerp vir voor toe, jy al nie spiel gekyk. Wat van jou wees voor en toe? Ek sal nie vraag wat wees achter toe nie. Maar God het ons oor ontwerp vir voor en toe. En God sê, ek is met jou voorbezig nie achter nie. En besef jy hoe dat ek my goeie groot word, die goeie ou daar, toe dit met my beter gegaan het, sê nou maar materieel of finansiëel, as vandag. Toe ek gesonder was as vandag, toe ek jonger was as vandag. Ek kan dit so voorhou dat ek vandag mis. Hoor jy? En dan word my goeie groot word 'n struikeling. Hoor jy hulle? Soos wat 'n slegte groot word vir party ouens gedwing het hier uit gesê dit is so sleg om ek omhels vandag. Het dan nou eens gesê, dis was so lekker ek bly hier. Sien nee, jy, dan sou dit sonde word. Dan sou ek Godse plan mis. Julle verstaan wat ek bedoel by sonde nie. Dit sou beteken dat ek Godse plan dan sou mis. Right. Nou het ons gesien, Jesus sê, hy wat sy hand aan die ploeg slaan en terugkijk, is nie geskik vir koninkryk nie. Nou, dis een groot dilemma hierdie. Want as ons in die geloofswereld, in die kerkwereld, in die christendom kyk, sien ons hoeveel christene kyk terug in die verlede in hoeveel christene word geakkommodeer, gelei, teruggelei deur die godsdienst, deur die model, deur die theologie, teruggevat in die verlede in. Hoekom sou dit wees? Hoekom sou die theologie, Godse woord, so verkracht, dat nadat Jesus gesê het, hy heeft sy hand in die ploeg staan en terugkijk, is nie geskik vir koninkrijk nie, dat ten spuite van daar die uitspraak, ouwens nog geassisteer word in die verlede in Wie hoekom? Ek sê, sê hoekom. Omdat mense binnen in gemeentes en kerke sit, en hulle kom nie los van hulle verleden. En nou sê die soekende, die enigste manier hoe jy hulle loskrijg, gaan op hulle verlede in, gaan kyk waar die fout is, gaan grawe dit daar uit, gaan maak het daar recht, maar het word nog die kreeg nou die einde nie. Want jy sê nou het my pa my nie goed behandel het. Maar my pa sy pa het hom nie goed behandel, is eindelijk opa sy skuld. Maar oupa Grootjie was 'n vrymesselaar. Ooh, en dis gevaarlik. En dan kan jy hom terugvat, terugvat. Uiteindelik kom jy by Jan van Riebeeck. En jy het gehoor Jan van Riebeeck is die bron van al die moeilikheid. Reg? En as jy by Jan van Riebeeck verbygaan, dan gaan jy uiteindelik terug tot by Adam. Maar die punt is, waar gaan jy stop? Die Here sê, aan die ou dinge sal nie weer gedink word nie. Nou hoekom wil ek en jy in die ou dinge dink? As ons dan dink soos God dink, waarom sal ons aan ou dinge dink? dan het ons mos klaar gedink aan die ou dinge. Dan ons kry ons klaar met daai pad. So ons gaan nie weer terug op daai paadjie nie. Hy het sy hand aan die ploeg slaan en terugkyk. Nie geskik vir koninkryk nie. Jy sien, die ouens het in die kerk beleef omdat hulle nie geregtigheid verstaan nie. Omdat hulle nie besef wat is die nuwe skepping nie. Het hulle gesê die mens is nou 'n verloste sondaar. Die mens bly 'n sondaar want hulle kyk na die mense doen en nie sien wie hy is nie. Onthou, want tussen die twee skrifte wat ons net nou gebruik het, Romeine 5:15 en Romeine 5:17, staan Romeine 5:16 en daarom sê Paulus, hy sê daarom ken ons van nou af niemand meer na die vlees nie. Hy sê God kyk nie na jou optrede nie. Dit meen nie hy keer goed wat jou simpel optrede is nie. Maar God sê, my fokus is nie jou optrede, my fokus is my nuwe skepping. Hy sê as ek jou sien, ek sien ek nie foute wat jy maak nie. Ek sien jou potensiaal. Ek sien die nuwe skepping. En die punt is as ek en jy tot bekering kom, dan sien ons saam met God die potensiaal. En ons fokus is nie op ons foute nie. Ry net wat. Dan is my oë gefestig op Jesus, die leidsman van leier van my geloof. Hy al gesien as 'n ou op 'n tou loop waar lippe en kyk op die tou. Hy kyk na die oorkant van die afgrond. Jy sien so ek en jy kan op 'n tou loop as ons oor reg is, maar as ons tou kyk, gaan ons val. En dis die hele ding. God sê ons het ons na kyk en na die tou en ons het verseker gestruikel as gevolg daarvan. Iemand sy hand aan die ploeg slaan, sê Jesus. Nee, kyk achter toe. Nie geskik vir koninkheid nie. Jesus is weer aan die woord. Lukas 17, 32. Hy sê, dink aan die vrou van Lot. Wat moet Lotse vrou gebeur? Lotse vrou is letterlijk aan die hand uitgeleid uit Sodom en Gomorra uit. Aan die hand. Die engel van God het haar aan die hand gevat en sê, kom, met haar gestap. Moe nie omkyk nie. <laughs> Hoor jy die dringendheid? Moe nie omkyk nie. Wat doen sy? Sy kyk om. Wat doen sy? Sy verloor haar redding. Sy verloor die verlossing. Die hele aksie van die engel om haar te gaan uithaal en aan die hand uit te lei, is verniet. Moet ek het starrig sê? Die hele, die moeite wat die engele gaan doen het, om haar te gaan haal in Sodom en Gomorra, en haar aan die hand uit te leid, is tot niet as gevolg van die feit. Dink uit. Hoekom dink jy sê Jesus vir ons dink aan die vrou van Lot? Omdat hy wil hê ons moet die geskiedenis onthou? Of op hierdie kritiese belangrike waarskuwing vir ons nie ding is. Alraai. Goed, kom ons gaan verder. Kom ons kyk na nog 'n paar. Hoor wat sê die profetiese woord. Die profetiese woord Jeremia 31. Julle ken hierdie skrifte. Jesegiel 18 sê dieselfde. Ek gaan nou net Jeremia 31 se lees. Jeremia 31 sê, by vers 29, In die dag sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen druive geëet, en die tanne van die kinders het stomp geword nie. Nou, ek weet nie of jy al groen druive geëet het nie, maar as jy groen druive geëet het, dan voel jou tanne so skurf. En dis die beeld wat hy gebruik. Hy sê, die spreekwoord was, die vaders eet die groen druive, en dan word die kinders tanne stomp. Dit klink vir my soos die misdaad van die vaders besoek aan die kinders in die derde en vierde geslag, nee. Maar nou weet ons, dat dit die ou verbond was, en in die Nieuwe Testament het God die misdaad van die vaders besoek, aan sy kind, aan, aan die Seen van God, tot in die duisendste geslag. So daar is nie meer een misdaad om te besoek nie, daarom sê 2 Korinties 5,19, namelijk dat God die wereld met homself versoene, dier hulle, hulle misdaad nie toe te rekenen. Hoekom? Omdat die misdaad reeds besoek is. Maar nou, kom die profetiese woord in Jeremia, en Ezekiel sê die persele woord, herhaal dit, hy sê, die spreekwoord sal nie meer geld wat sê, die vaders het groendruive geëet, en as gevolg daarvan leid die kinders nie. Maar ander woorde, as ek in een situasie is, waar ek sleg groot geworden het, kom vat nou by voorbeeld, waarvoor my ouders dan nou deels verantwoordelik sou wees, om wat ook al die omstandighede, nee, dan hoef my standen nie meer daarvan stom te wees. Hoor jylle my mooi? Dan hoef dit nie my tanden stom te maak. Dit sal nie meer geld nie. Paulus gaan verder, hy sê in Galatius 6, daarby vers Hy sê, elkeen sal sy eie pak dra. Hy sê, elkeen vat verantwoordelikheid vir homself. Right, goed. Dis wat die profetiese woord sê. Kom ons gaan kyk. Nou kom Paulus, en Paulus voltooi hierin vir ons. Hy sê in uh, eh, Philippense 3 by vers 14, sê Paulus, maar een ding, ek vergeet dit wat achter is. En ek strek my uit na wat voor is, om die prijs te verkryg van die roerroeping van God wat daar in Christus Jesus is. Hy sê, ek het my voorgeneem een ding, ek vergeet wat achter is. Nou wat is achter? Die oude dinge. Dit wat met my gebeur het, is achter. Ek wil hier met sonde verstaan. Sonde is alles wat nie Godse plan is nie. Ons gesê, sonde is om nie die vorm te hee, om nie die lewe te hee wat God bedoel het dat ek moet hee nie, of om die merk te mis dan, nie as iemand my kwaad aangedoen het, dan is dit sonde. Hoor jy, dis nie sonde wat op iemand gelaai word nie, dis nie Godse plan dat iemand my kwaad aandoen nie. Dis ook nie Godse plan dat ek iemand kwaad aandoen nie. So kom ons sê nou maar, dit wat met my in my verlede gebeure, die negatieve wat my negatief maak, waarvan ek die product sou geword het, nee, is as gevolg van iemand wat my te nagekom het. Hoor jy, dis sonde. Dis nie Godse plan dat ek te nagekom is word nie. Dis nie Godse plan dat enige kind blootgestel moet word aan enige iets wat negatief is nie. Maar jylle weet, dis amper onawendbaar in die lewe wat ons leef. Goed, sien jylle, wat probeer ek sê van sonde, ek wil een stap verder gaan. Siekte. Siekte is nie Godse plan nie. To in daardie definitie is siekte sonde. Ek sê nie, jy het sonde omdat jy siek is nie. Hoor my mooi recht. Maar siekte is nie God se plan nie. Hoor, hoor jy, ek probeer net dit vir jou kry. God se plan is dat ons genees sal wees, dat ons gesond sal wees. So siekte is nie sy plan nie. Daarom het Jesus gesê toe die lamman afgesak word uit die dak uit, toe sê Jesus kom sien jou sondes jou vergewe. Man sy bene is af die kerel. Nou kom die Here met sonde. En dadelik is die Fariseërs op en naam sal sê wie's jy om sonde te vergewe? Hy sê wat's makliker om te sê jou sondes sal jou vergewe of staan op neem jou bed op en gaan jou huis toe. Jy sien so sonde is dit wat nie God se plan is nie. Die man wat blind gebore was, hulle vra: "Here, wie het gesondig hê sy ouers?" Ek bloot met 'n oorsakkie. Wat sê Jesus? Hy sê: "Nee, hy of sy ouers nie." Wat is die antwoord? Wat jy vir my sê, daai man en sy ouers het nie een gesondig nie. Dis voor die kruis. Hulle het almal gesondig. <laughs> almal gesondig ontbreek die heerlikheid van God, hoor jy? So die antwoord is hulle almal gesondig. Maar Jezus sê nie, en het gesondag nie. Wat bedoel Jezus? Jezus sê, feit dat hy blind is, het niks met een sonde te doen wat een van hulle gedoen het nie. Hy sê, dit is sonde dat hy nie sien nie. Hy sê, maar, dat die koninkryk van God in sy leven geopenbaar kan word. Nou luister mooi, dit sal dan simpel wees, as God hierdie ou blind maak om hom te kan laat sien. Hoekom het ons dan nou nie allemaal blind gemaakt en laat sien nie? God moest nie aannemer van die persoon nie. Toe God het nie hierdie man blind gemaak om hom te laat sien nie. Hierdie man het blind geword as gevolg van die gebrek aan die gesag, aan die heerskapie. Onthou, wat het ons gesê? Gesag is die lewe, die gave van die genade, die gave van gerechtigheid. Reg? Wat is die macht van duisternis? Die siekte, die blindheid. En hy sê, die rede waarover hierdie ou blind is, is daar is een gebrek aan die openbaring van koninkryk in sy leven as die koninkryk, as die gesag, as die gesag wat daar in Christus Jesus is, geopenbaar word in sy lewe sal hy sien. <laughs> Hoor jy? En dit is net daar wat hy klein maak en sy oorsmeer en sê sien, toe sien hy. En julle die begrip hier, hoe belangrik is dit dat ons hierdie konsep van sonde verstaan. Dis nie, dit gaan nie meer, luister mense, gaan nie meer, het ek gesondag, het ek nie gesondag, God sê, ek het jou sonde in die, in die dieptes van die see gewerkt. God sê, ek sien jou nie meer as een sonda nie. Maar besef jy, dat die effect van sonde, kom ons sit sonde nou, as die teenpool van die koninkrijk van God. Die die wat stilslag gaan verwoes, die die leven oorvoed. Leven oorvoed is om te sien. Die stilslag gaan verwoes is om nie te sien nie. Hierdie twee staan teenoor mekaar. En nou sê hy, die wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, sal in hierdie leven, in heerskapie wees. Maar besef jy, as ek terugkijk, waar sit ek? Dan gaan ek terug na die plek van sonde toe. Toe sien jylle hoe kritisch is dit om my verlede af te skaal of my verlede te kan verleer. Jy sien, as ek in Christus is en ek het dit verstaan, ek verstaan gerechtigheid en ek het die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid aangeneem, dit my eie gemaakt op die moment die verlede gekanceleer. Is dit wat een negatieve effect in my leven gehad het in die wijse waarop ek groot geword het, wat mense aan my gedoen het, of wat ek aan mense gedoen het. Weg. Ook die positieve goed, dit is mooi, die positieve goed, waarin ek wil bly sit, want dis die krisis hier. Ons is by Filippense 3, wat Paulus sê, een ding, ek vergeet wat achter my is, trek my uit wat wat voor is. Ek wil vir jou vraag, kyk bykie wat doen die verlede aan jou, Die verlede gaan jou altyd terughou, bezig hou met iets wat nie vandag is nie. Ek wil jy mooi dink oor, die verlede of het positief is of negatief, gaan jou bezig hou met iets wat nie vandag is nie. Waar is God? Wat kan jy aan jou verlede doen? Wat kan jy doen aan gister? Goed of sleg? Gister is voorbij. God is klaar met gister. God is in vandag. En jy sien, solang as wat ek bezig is met gister, of het goed of sleg is, so lang, mis ek vandag. Die geheim wat God gehad het, onthou net, wat sê God vir ons Nieuwe Testament is? Hy sê, ek het gedagtes van julle, hy sê die gedagtes van vrede en nie onheil nie, om aan julle hoopvolle toekomst te gee. Hy sê, ek het gedagtes oor julle gedagtes van vrede, waar leed die vrede? Leed nie jou verlede nie. Dit help nie om te sê, ek het vrede gehad nie. Die vrede wat ek gehad beteken niks, ek nie vandag vrede het nie. Ek moet vandag in die vrede wandel. Ek wil hier met saam my kyk, ons nou gekyk na Jeremia 29.11, ons is nou in Jeremia nog steeds. Kyk bykie by Jeremia 33, by vers 20. Lees gauw daar saam met my. Hy sê, so spreek die Heere, as jylle my verbond met die dag en my verbond met die nacht kan verbreek, dat daar geen dag of geen nacht op hulle tyd is nie, dan sal ook my verbond met David my knecht verbreek kan word. Dat daar vir hom geen sien sal wees wat regeer op sy troon nie, en met die leviete, die priesters, my dienaars. Hy sê, ek het een verbond met David gemaakt, dat daar op sy troon nie een koning sal ontbreek wat regeer er nie. Waarvan praat hy? Van wie praat hy? Wie is Jezus? Jezus is die Seen van David. Jezus is die koning vir altyd, hoor jy. Jezus is die een na wie hy verwijs as hy sê, op die troon van David sal daar nooit een koning ontbreek nie. Die gesag sal op die troon van David nooit verbreek nie. Hy sê, en as jylle dit kan recht kry om my verbond met die dag en die nacht te verbreek, as jylle dit kan recht kry om die son morgenochtend nie te laat opkom nie. Hy sê, dan sal jylle dit ook kan recht kry. Dat my verbond met David verbreek word. So wat sê dit vir my? Dit sê vir my, dat die verbond met David het gestalte gevind in Jesus Christus. En hy woon nou in sy volheid, lichamelik in my. Nou wil ek jou vraag, wat er aanslag, wat er krisis, is groter, as hy wat in my is om hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. En ek vir een gaan eers probeer om die son vast te hou en te keer dat hy morgenochtend opkom, hy gaan dit hier recht kry. So God sê, dit is alleenlik as ons dit so recht kry om die son te laat stop, wat ons die verbond kan stop. So God sê, hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wereld is. Daarom dat Jezus hierdie stelling maak en sê, ek sal nie toelaat dat jylle boe jylle kracht te versoek word nie. En ek het dit al honderd keer gesê, dit beteken nie, die duivel kom met versoeking, want hy is die versoeker nie God nie. Duivel kom in die versoeking, en dan sê God, nee, nee, nee, nee, net, net tot hier, dan stop jy. Dis nie wat God daar sê nie. God sê, ek het jou gelaai, met die volheid van die Godheid lichamelik. Geen, geen versoeking. Geen vorm van versoeking. Is groter as dit nie. Geen ding wat met jou en jou verlede gebeur het, is groter as Godse vermoe in vandag vir jou nie. Hoor mooi wat ek sê. So besef jy, hoe beroof ek myself van vandag dier in gister te lewe? Goed of kwaad? Ons is nie producte van ons verlede as ons dit verstaan nie. As ek hierdie begrip beet gekry het, het my verlede opgehou bestaan, dan leef ek vandag. Dan leef ek vandag in die gedagtes van vrede, nie onheil nie. Dan leef ek vandag in die hoopvolle toekomst, dan is die hoopvolle toekomst nie iets wat ek eendag gaan kry nie, die hoopvolle toekomst is iets waarin ek vandag lewe. Ek wil julle met saam my blaai na Psalm 103 toe. Psalm 103 vers 5, nog een paar kies. Hy begin by vers 2, hy sê, loof die Heere oor my siel en vergeet geen ene van sy weldade nie. Wat al jou ongerechtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wanneer? Eendag? Hy het het daai tyd gedoen, maar nou is ek weer siek of bedoel God dit vir vandag, hy bedoel dit vir vandag, wat jou leven verlos van die verder, wat jou kroon met goede tierenheid en barmhartigede, wat jou siel versadig met die goeie, so dat jou jeug weer niet word soos die van een arend. God sê, ek maak jou jeug niet. Waan leed het? Waan leed die niet word van my jeug? Leed het nie in die verandering van my denken nie. Leed het nie in die twee woordkies bekering en beleidnis nie. Om by die pek te kom te sê, jyre, ek stem saam met die, u is in vandag, vandag is die dag wat u gemaakt het, vandag is die triomf, vandag is die dag wat ek kan grijp, wat myne is, morgen sal ek omweeg grijp, maar laat ek vandag die meeste maak van vandag, vandag is my geleentheid, ek leef nie terug in die verlede nie, en ek leef ook die toekomst nie, ek leef vandag, ek maak die beste van vandag, hy sê, u maak my jeug weer niet, hoor die waard let het, niet soos die van een arend, besef jy, besef jy wat sê God hier? Sê, ek maak jou jeug weer niet, soos die van een arend. En klaagliedere skryf Jeremia hierdie ding, hy sê, jy barmaartighede, jy goedertierenheid is elke dag, hy sê, hulle is niet elke moore. Hoor jy? Kan ek jou, kan ek jou terugbring na vandag toe? Kan ek jou losmaak van die verlede, en jou terugbring na vandag toe? Die punt is net, Ons het verlede keer, toe ons laas keer het ons gepraat, het ons gesê, wat maak ek met my gedagtes? Ek en Jan praat vanmorgen weer daar oor. Jy weet, as ek een spier verrek het, en hy is in spasma, en een ou het om nou gedruk en gevryf, en hy is nou mooi los, en hy is oké. Okay. As ek net weer die beweging maak, uit die geheer, die spier, dan trek hy weer in spasma. En ek het gesê, ons verstand is soos een spier. Want wat ons doen is, ons was so gewoond aan die verlede, so gewoond aan die mislukking, so gewoond, vooral aan die negatieve goed. Die positieve goed snaaks het minder effect as die negatieve goed. Maar as het so gewoond aan die klom negatieve goed wat met ons gebeur het, dat die moment, ek besluit, jy sit vanmorgen hier, jy sê ek is klaar met gister, ek snu af, ek is klaar, ek sê, gaan soos Paulus sê vanmorgen, een ding ek vergeet wat achter my is, ek strek my dan wat voor is my prijs te verkryf in die oorroeping van God, waaran Christus Jesus is, ek is klaar, ek grijp hierdie dinges. Maar as hier uitrij gebeur daar iets, of onthou jy iets, of bel iemand jou, of gebeur daar net iets, en as jy week krijg, trek hy spier weer saam. Weer in spasma. Hoor jy, wat het ons gesê, wat doen ons dan? Ons sien hierdie ding wil een vesting wees, en ek het dat dalk baie lang toegelaat om een vesting in my leven te wees, maar wat doen ek? Ek neem die gedachte gevangen. Ek buig hierdie gedachte om. Ek sê, jyre, my verlede het nie een rol te speel in my toekomst nie my verlede sal nie langer my toekomst bepaal nie. Gister sal nie meer vandag bepaal nie. Kan jy verstaan, as gister geen uitwerking op vandag kan heen nie, dan kan ek elke dag in oorwinning lewe. Is dit nie wat God in die gedachte gaat nie? Die wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, sal in hierdie lewe, of vandag eers, dier die een, Jesus Christus. Paulus skryf vir Timotheus daar in 1 Timotheus 5, hy sê hierdie ding, hy sê, moet nie gemeenskap hou met sonde van ander nie. Jy sien wat so makkelijk gebeur, iemand my te nagekom, en ek bedink dit, en ek praat daar oor, en ek is bezig daarmee, wat doen dit? Wat was dit? Daie ding wat die ou gedoen het, was dit Godse plan? Nee, dit was sonde. Ek leen nie sonde op om die Heer het om vergewe, weet jy, maar ek bedink sonde, hy sê, wat doen ek dan? As ek dit bedink, hy sê, dan koppel het my aan die ding daarom sê hy, moet nie gemeenskap hou daarmee nie. Daarom dat ek gauw moet wees om te vergewe, gauw om los te maak, gauw om te sê, dit is klaar, dit is gister. Sien jy nou, as ek gister kan toepas in my leven, en sê, gister is verby, dan kan ek ons gister in jou leven ook toepas. En jy sien, as daar iets skeef geloop het tussen my en jou, Marita, En gister het jy argument alwe iets gedoen waarvan ek nie gehou het nie of my te nagekom of wat ook al. Verstaan jy? Dan as ek gister toepas, dan is dit net so van toepassing op my as met jou. Dan sê vergewe. Dan is die lig skoon tussen ons, dan is ons vry. Come on. Hoe maklik is dit? Hoe maklik is die gegeven? Jy gedink, vat nou die ander kant. Dan vat ons jou op een excursie terug in jou verlede in. Een hekkie oor, nog een oor, nog een oor, al verder terug, al verder terug ons het nou jou onmiddellik, ons nou laas week uitgesorteer, dan moet ons laas maand uitsorteer, ons laas jaar uitsorteer, dan moet jou groot word uitsorteer, dan moet jou swangerskap uitsorteer, dan moet jou pa uitsorteer, dan moet jou opa uitsorteer, hoor jy? Luister, besef jylle in hoeveel geestelike kringe, en noem hulle dit geestelik, ek weet nie wat sy geest is dit nie, want Godse geest is nie daar nie, Godse geest werk nie daarmee, God sê ek het vir jou een hoopvolle toekomst. Die hoopvolle toekomst vandag. As jy vandag daarin kan stap, dan het jy toegang daartoe morgen. Maar as jy vandag opgee, as jy vandag laat voorbij gaan, dier in die verlede te leef, sal jy waarschijnlijk morgen ook in die verlede sit, al sit jy dan gister net in vandag, of morgen net in vandag, want morgen is vandag gister nie, jylle verstaan nou, dan is jy weer terug by gister. Hoe wonderlik is het nie? Hoe vry sal ons nie wees? Dat ons met geen wrok, met geen negatieve in ons levens gaan rondloop nie. Goed, maar ek wil afsluit met die ding. Ons gesê, ek het nodig my gedachte vangen te neem. Luister mense, dis nie lichte vruchte nie. Dis nie makkelijk nie. Dis een ding nou, en, en dit wat ek wil hee, jy moet vanmorgen snap. As jy net vanmorgen hier sit en sê, ek het een begeerte na vandag, Ek het een begeerte na die volle som van Godse gedagtes. Ek het een begeerte na Godse droom vir my, nou, vandag. As jy net dit kan hee, as jy al klaar daar, dan het ek geloof gevind. Want geloof is ons een begeerte, vir die goeie nies wie jy gehoor het. En nou moet ons dit in toepassing gaan breng. En dit is waar oor ons gemeente is. Ek en jy die geleentheid om hierdie week met mekaar te praat, waar gaan ons praat? Oor die verlede? Want ons praat oor vandag. Vandaag sien ons kans om mekaar te herinner daan, in ons huise, is hy vandag die dag. Dag is die geleendheid. Ons grijp dit. Kom ons leef het, dat ons aan die einde van die dag kom en sê, Heere, hierdie dag het hy gemaakt. Hierdie dag het hy my gemaakt. Hierdie dag was ook een dag van oorwinning. En ons vat om een dag op een slag. En dit gaan nodig wees, dat ons mekaar aanpraat, dat hy vir my moet sê, hey, wat nou van die dag? En dan het ek nodig om die negatieve gedachte, of die gister gedachte, gevangen te neem en te sê, ek arresteer om, ek buig om in gehoorzaamheid, God sê, dit klaar, ek is ook klaar daarmee. Ek stem met om saam. Ek dink soos God dit, ek sê soos wat God sê, ek is klaar met gister, ek bepaal my van vandag, want daar is een hoorroeping van God in Christus Jesus. Een hoorroeping, wat gaan hy roeping doen? Besef jy, in vandag wil God elke mens sien. In vandag sien God my vijand. Hy sê, laat reen op rechtverig is of onrechtverig is. Ok, maar dit was oud-testamenties. Hoor mooi, is daar onrechtverig is vandag, is nie meer nie. Right, so, Godse sien is daar, en wat ek nodig het, is om saam te sien. So as ek by die plek kan kom en sê, jyre, ek leef in vandag, en gister tel nie meer vir my nie, dan die ou wat my te nagekom het gister, is vergewe. Maar nou is daar een stap voor en toe. Ek het om nou vergewe, dit is een ding maar eh, wie wat, ek krij nog steeds zwaar, want nou nou denk ek weer om, dan moet ek al weer die gedachte gevangen neem, en weer en weer, dis ok, eh, neem die gedachte weer en weer en weer gevangen, tot hy nie meer kom nie, maar luister, daar is een manier om my gedachte weg te kry, en dis vervang om, vervang om met sien, om te sê, Heere, omdat gister nie meer bestaan by jy nie, is die sien, waarmee jy ons geseen het, vandag beskikbaar, So as ek dink aan Henda wat my te nagekom het, dan sê ek, Heere, ek sien haar. Jy het haar geseen, ek stem saam met die sien wat my haar geseen het. En wie wat gaan gebeur met jou? Dit is die grootste ding, dit is die mooiste wat daar is. Jy gaan binnen in jou, hier, en jy beleef, hoe staan die sien op? Hoe dit nie meer een besluit is om te sien nie, maar het een lewe geword om te sien. Jy wil sien. Jou oor skierig oopgaan, om die ander oud te sien, nie na wat hy gedoen het aan jou nie, maar om om te sien as een nieuwe skepping soos God omsien. Wie wat is hier vry? Ek wil vir jou een moment vraag vanmorgen. Dink vir een oomlik. Dink bykie, dink net bykie aan jou mense en wat jy beleef. En sê vir jouself vir een oomlik, daar is nie een enkele mens op die planeet wat in my gesondig het nie. Hoekom nie? dat hulle vergewe. Daar is nie een mens op hierdie planeet, wat ek nie met my hele hart wil steen nie. Nie mens op die planeet nie. Daar is nie een mens oor wie ek met die wrok in my hart loop nie. Daar is niemand nie. Al wat ek doen is ek steen. Sê vir my, as jy een week lang hierin leef, wat denk jy gaan die effect in jou leven wees? Wat gaan die effect op jou bloeddruk wees? jy gaan sien jou gebeente gaan groes jong gras. God maak jou weer, jeug weer niet, is die van een arend. Vader, ek dankie. Dankie dat jy goed is. Dat jy met een stap, een woord, ons verlede gekanseleer het. En dat ons die voorrecht het vanmorgen, om in hierdie prachtige Augustusdag binnen in die seen te leef, binnen in vandag te leef, in ontvangst te neem, elke belofte, alles wat die gegeet, tot die laaste toe, Vader, dat ons binnenste in beroering kan kom, oor al die goed wat die aan ons bewys het, Heere, dat ons kan besef en by die plek in ons leven kom waar dit wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit wat nie aan die verlede behoort nie. Dit wat in die nou le. Heere, dat dit ons deel word. Ek bid, Vader, dat ons oog, dat ons oog, die oog van ons verstand sal opwees. Om die heerlijkheid van die nou te snap, te grijp, te beleef. Te beleef te leef. Ons eer in Jesus naam. Amen. Jesaja 43 vers 18 en 19 sê, Annemarie, kom ons lees gauw, Jesaja 43. Hy sê, denk nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ach op die, wat vroeger gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets niets maak. Nou sal het uitspreid. Sal jylle dit nie merk nie? Ja, ek maak een pad in die woestijn, rivier in die wildernis. Prijs die jylle, is dit nie kostbaar nie ek maak het niet. 2 Korinties 3,17, hy sê, waar die geest van die Heere Heere is, daar is vryheid. Waar die geest van die Heere is, is wat een wie soek nie, daar is vryheid. Hy sê, en as ons dan nou so met een onbedekte gezicht, waaraan kyk ons, kyk in vandag in, word ons van gedaante verander na die selle beeld, prijs die Heere. Sien vir julle, kost gaan drink saam koffie, in een geseende week, nee, geseende dag, morgen sal ons wees sien,